wabarik Nasaluhu alkarim أن يتولى كن في الدنيا والآخرة akupendeni Allah na akuwekeni katika hifadhi yake duniani na akhira, na akujalieni kuwa ni wenye baraka popote mtakapokuwa biidhnillahi lkarimu. Ametangulia Sheikh Abu Abdurrahman Shafii, Allah mhifadhi, kwa muhadhara wake mzuri wenye kujitosheleza, na natamani tu ungetosha kama sikulazimishwa na ndugu zangu, lau niongee. Mhadhara ulikuwa unatosha kabisa, wala hakuna mapungufu wala hakuna kilichosalia. lakini nimelazimishwa niongee japo salamu na lau kalil katika nasaha biidhnillahi alkarimu. Nasaha zangu kwa ufupi, taongelea masala makubwa mawili. اولا usikunna bitaqwa llahi azza wa jalla wa في الأقوال والأعمال na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na zaidi zaidi kuwa na ikhlas katika maneno na matendo lillahi azza wa jalla. Ninyi ni sehemu ya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, aliwaumba baina ya viumbe wawili mke pamoja na mme na Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayuha nnasu ittaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha mcheni Allah enyi watu aliyekuumbeni Allah kutokana na nafsi moja, na kutokana na nafsi hiyo akaumba nafsi ya pili mwanamke, mpaka mwisho wa aya, wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Tukiishia sehemu hii ya mwanzo wa aya, inaonyesha kwamba ninyi mmeumbwa na Allah Kadhalika tukirejea aya tuliyoitanguliza mwanzo, ninyi mmeumbwa na Allah kwa lengo la kumwabudu Allah. Kwa hiyo hamna budi, kina mama, mnatakiwa mumche Allah, muwe na ikhlas katika maneno yenu na matendo yenu. كذلك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم كم فاتم صلى الله عليه وسلم بس نقطة بين تنتوش كتك نقطة قوانزة لازم جامرة التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له توحيد كتك كنت الله كتك كمابود الله Zimekuja aya nyingi sana ndani ya Qur'ani zikihimiza jambo la tauhid. Kadhalika ahadithu Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikiwemo hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu anasema, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala himari faqala ya Muadh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad قلت الله ورسوله أعلم Muadh alibebwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye punda kwenye kipando chake. Wakati amembeba akamuuliza swali, ewe Muadh, je, unajua haki ya Allah juu ya waja wake? atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad, katika riwaya imekuja alimwita mara tatu ya Muadh, ya Muadh, ya Muadh mara tatu kwa msisitizo na kuonyesha ukubwa wa jambo. Akamuuliza, je, unaijua haki ya Allah juu ya waja wake? Ewe Muadh, unajua haki ya Allah anayostahiki kupata kutoka kwa wanadamu? وما حق العباد على الله يعني ايه حق يا واجد يا الله معاذ كسم الله ورسوله اعلم الله لم تباك ولا جوا جمع بلو انتم صلى الله عليه وآله وسلم على لسيما تنا على الكريري زي جمع رموجة لدليل يمسكتزو نوكو مواجامو kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia haqqullahi ala alibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah juu ya waja wamwabudu na wasimshirikishe kwa chochote. Mimi mama zangu, dada zangu, shangazi zangu na wengineo kwa ujumla, naomba tutosheke na hii nukta ya kwanza ya kwamba ninyi mnatakiwa kumwabudu Allah pasina kumshirikisha na jambo lolote zimekuja aya nyingi kuhusiana na masala ya tauhid Allah akihimiza tauhid kwa wanadamu dalili ni nyingi ndani ya Qur'an yaqulu Allahu azza wa wma وما illa إلا ليعبدوا الله مخلصين له hawakuamrishwa watu ila waliamrishwa mwabudu Allah na wamtakasie yeye dini, mwabuduni Allah. waabudu llaha wala tushriku bihi shaia, na mwabuduni Allah wala msimshirikishe kwa lolote. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Mwabuduni Allah, jiepusheni na taghut. Amri ya ibada, amri ya tauhid, amri ya tauhid. Tambueni ya kwamba tauhidi ndio jambo la kwanza atakaloulizwa mja akiingia kaburini, kadhalika siku ya Kiyama. Mwanadamu akiingia kaburini anaulizwa ar rabbi, kuhusiana na mola wake akiwa sio mtu wa tauhidi hawezi kujibu swali hili kadhalika siku ya kiyama jambo la kwanza atakaloulizwa mja kabla ya swala na mengineyo ni at tauhid hili ndio jambo la kwanza kwa nakuhusieni kadhalika nahusia nafsi yangu juu ya jambo la kumwabudu allah na kujiepusha na shirki na alibada ambayo imebebwa ndani ya kalimatu tauhid la ilaha illa Allah imebeba nguzo kubwa mbili annafi wal ithbat tambueni uwezo kama mwislamu mpaka ukanushe na uthibitishe unakanusha nini unakanusha vyote vyenye kuabudiwa kinyume na Allah kwamba havifai ni batila ibada hizo ni mbovu hazilipwi, zimeharibika, na unathibitisha kwamba mwenye kuabudiwa Allah ni Allah pekee. ndio maana ya la ilaha, unakanusha yote yenye kuabudiwa kinyume na Allah. Kadhalika unasema illa Allah, unathibitisha kumwabudu Allah na watu wamegawanyika sampuli nyingi katika jambo hili, enyi kina mama. Wapo ambao hawakanushi ila wanathibitisha kwa maana vingine vyote vinafaa kuabudiwa lakini pia Allah anaabudiwa wapo wanaabudu vyote anamwabudu Allah pia anaabudu mizimu anaabudu masanamu anaabudu majini anawaabudu washirikina anawaabudu waganga wengine wanaabudu mawe wengine wanaabudu makaburi ya wazee wao. Haya yapo, na ibada hiyo inaweza ikawa ima kwa kwenda kuyasujudia yale makaburi au kuwataja, kuwaita wakati wa dhiki, mamangu, babangu, mzee wangu, nisaidie katika kadha. Shiriki kwa aina zozote zile, ima kusujudu au kuomba au kuwaita au kunyenyekea wao wamekufa kwa makaburi yao na mfano wa mambo kama hayo yote yanaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuchinja kwa ajili yao na hayo hutokea mara nyingi kupitia mitihani ya maradhi anaweza kaugua mtu maradhi fulani alafu akiugua anatokea watu wajanja wezi washirikina wanamwambia haponi mpaka umchinjie jini wa babake mtu anachinja كفر بالله العظيم أمم كفر الله أمم شركش الله أمم توكا كتك وإسلام هاي ينفعي سوالة ولا صوم ولا زكاة ولا قرآن هاي الإسلام تينا أنا سمع الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق yoyote anamshirikisha Allah na kwa kama ameporomoka kutoka juu angani alafu akadondoka na wakati anashuka zikamdondoa ndege zikamnyofoa ndege akiwa angani zikamla hawa ndege ambao wanakula labda vifaranga wa kuku na mfano wake, wakamdonoa yule mtu akiwa angani anashuka, wakamtafuna au akapigwa na upepo, ila makani fi makani sahika, akadondokea sehemu ya mbali kabisa, kwa sababu ya shirki, namna anavyoporomoka kutoka kwenye ibada, kutoka kwenye Uislamu, ashirku billahi ladhim Kwa kina mama, tambueni ya kwamba yeyote anayegusa shirki, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna na utakuwa miongoni mwa wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wewe umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala nasallallahu salamata wal afia kwa kina mama tunatakiwa kujiepusha na shirki kwa aina zote haitakikani kufunga hirizi haya maneno nayasema pengine ya kawaida watu wamezoea lakini hatutakiwi kujiaminisha kwenye jambo la shirki watu wanagusa shirki na mwingine anaweza kuwa na swali lakini haachi kwenda kwa waganga anaweza kuwa anavaa hijabu lakini hajavua hirizi au mwanaye amemwekea hirizi au mpeleke kwa mganga mchanje chale za usoni kwa waganga au aende kwa waganga kwa ajili ya kumroga mmewe au kwa ajili ya kutafuta dawa ya biashara au ya kumalizia nyumba yake ambayo mmewe anajenga isije ikaharibika au ikashindwa kumaliziwa, wanaenda kwa waganga kina mama, wanatafuta kadawa, wanasema wanatafuta kadawa, dawa, ngaka bazi kamsaidie kwenye kadha wa kadha mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukigusa hilo, mtu ametoka katika Uislamu, na anayekufa amefanya shirki, walam yatub minha, akawa hajatubia katika ushirikina, au walam yatub minhu, hajatubia kutoka kwenye shirki, anakuwa amekufa ni kafirun billahi alazim, hatakiwi kuswaliwa wala kuoshwa wala kuvishwa sanda wala kuzikwa jirani na makaburi ya Waislamu, takiwa zikwe huko porini, afukiwe sehemu ya mbali, kwa sababu amekufa anafanya shirki. Leo jambo la shirki limekuwa ni dogo sana katika jamii ya kina mama, dogo. Mwanamke anafanya shirki, anaona mambo ya kawaida. Wengine wanatambiana kwa shirki, mimi huniwezi, nitakuendea sehemu fulani, nitakuendea Kigoma, nitakuendea Sumbawanga, na mambo mfano hayo. Hayo mambo yanaleta madhara katika jamii ya Kiislamu na madhara makubwa, si Uislamu, ni kufuru billahi, ni kumkufuru Allah. Enyi kina mama, tambueni ya kwamba Allah huwa alqadir ala kulli shay'in ndio mweza juu ya kila kitu. inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah juu ya kila kitu anaweza yeye. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك na kinyume chake tambueni ya kwamba watu wakikusanyika wakunufaishe hakuna wakunufaisha labda kwa jambo aliloandika Allah na wakikusanyika wote wakudhuru Allah amekuandikia hawatoweza. Kwa hiyo kwenda kwa waganga unajisumbua, unajitoa kwenye Uislamu bure. Lililoandikwa litakuwa kama umeandikiwa uugue, utaugua na huyo mganga wako yupo, na yeye pia mganga ataugua, na utakufa na mganga pia atakufa, wahakadha. Hakuna faida. Kwa nini umwabudu na umuombe kiumbe mfano wako ambaye anakula kama wewe, anatafuta pesa kama wewe, ana mahitaji ya kibinadamu kama wewe? Badala ya kumlilia Allah, watawakkal ala alhayy alladhi la yamut alladhi yaraka hina taqum, mtegemee Allah ambaye hapi anakuona pindi unaposimama. Mtegemee Allah. Kwa mwanadamu anatakiwa mwabudu Allah na hasa hasa kina mama, achaneni na mambo ya shirki na mzichukie shirki na muitakidi kwamba shirki ni ukafiri.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 Kwa nini? idh qalu liqaumihim, waliposimama kuwaambia watu wao, inna buraau minkum, hakika sisi tuko mbali nanyi, tuko mbali nanyi. kafarna bikum, tumekukuforuni ninyi na tunaitakidi kwamba ninyi ni makafiri. ibrahim anawatangazia hili wazazi wake, yeye pamoja na watu wake wanatangaza hili. Tunajifunza kwamba Muislamu mwanamume na mwanamke anatakiwa itakidi ya kwamba anayefanya shirki ni kafiri, ametoka katika Uislamu na amchukia aone ni adui yake usifurahie kula na mtu ambaye ni mushrika anamshirikisha Allah hata kama alikuwa ni rafiki maadamu kagusa shirki hatakiwi kuwa rafiki yako لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله mpaka mwisho wa aya haiwezekani yeyote anayefanya shirki lazima awe ni adui yako na umchukie na uwe na bughudha juu yake walbaghdhau abadan daima mpaka arudi katika tauhid arudi katika tauhid kwa hiyo kina mama na kuhusieni na kuhisia nafsi yangu tumwabudu Allah na tusiguse shirki na tuichukie shirki na wazazi wetu wakiwa wanafanya shirki tuwanasi tuwalinganie tuwazuie tukae mbali na shirki kwa aina zake zote usikubali kupeleka kwa kupeleka kwa mganga wala usikubali kuletewa mganga hata kama unaumwa kwa sababu Allah kikadiria ufa utakufa dunia ndio iko hivyo hakuna wakubakia وما جعلنا min qablikal khulda afa in fahumul khalidun. Allah anauliza, hatujafanya kabla yako wewe Muhammad yeyote wakubakia Ukifa wewe Muhammad, hao wengine watabaki milele? Jawabu ni kwamba lazima wote watakufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sasa unaroga kwa sababu gani? Unafanya ushirikina wa namna gani? Au kwa ajili ya nini? Kadhalik riziki zako umepangiwa na Allah anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu katika sahih ya kwamba mwanadamu akiwa katika tumbo la mama yake akifika miezi minne anatuma malaika ndani ya tumbo la mama anaamrishwa mambo manne bikatibi rizqihi anamwandikia riziki yake riziki yako ilishaandikwa huko tumboni mwa mama haujazaliwa uliandikiwa utakula hivi na vile na vile. Usiende kuroga, hauwezi kula cha mwenzio. Utakula kile ambacho umekadiriwa wewe tu, hata ukeshe kwa waganga. Bikasbi rizqihi, ameandikiwa riziki yake kwamba huyu riziki yake ni fulani au ni kiwango fulani. Riziki katika vyakula ndiyo riziki, kwa mme kwamba huyu mume wake atakuwa ni fulani, riziki kwa nyumba, nyumba yake itakuwa ni kadha, riziki kwa usafiri wake ni kadha, riziki kwa kadha, vyovyote vile, watoto wake ni wawili au ni watatu, hizo zote ni arzaku, umeandikiwa, hautozidisha kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya shirki. Wallahi wabillahi watallahi la taziduki hadhihi illa wahada, hayo hayatakuzidishia zaidi ya unyonge tu, hauzidi kwa bikadhibi riziki, ameandikiwa rizqi yake wa ajali na ajali yake. Kwa umeandikiwa utakufa kwa kuumwa au kwa ajali ya gari au ghafla utalala, watu wataamka asubuhi hawakuoni, umeandikiwa kifo chako hata ukeshe unaroga, hata uwe vipi, lazima ainama takunu yudrikkum almaut walau kuntum fi burujin mushayyada. Allah anasema popote mtakapokuwa, mauti yatakukuteni hata muwe ndani ya ngome madhubuti, kesha unaroga watafute waganga wakuzunguke, wakupe dawa za kunywa, za kujifukiza, za kukoga, za kufanya kadha, za kuweka mlangoni, za kuweka chini ya kitanda, zozote zileweka ainama takunu yudrikkum almaut walau kuntum fi burujin mushayyada, popote mtakapokuwa atakukuteni mauti, hata muwe ndani ya ngome madhubuti, mtakufa tu. Unaoga kwa sababu gani? Unafanya ushirikina kwa sababu gani? unashirikiana na mganga mushrikun billahi kwa sababu ipi? Unajifunga hirizi kwa sababu gani? Unamfunga mwanao hirizi za nini? Unafanya mambo hayo kusaidia nini? Yanakutoa katika Uislamu na bado utakufa. Kadhalika bikathibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, na matendo yake mwanadamu ameandikiwa kwamba saa zako utafanya kadha wa kadha wa kadha, umeandikiwa washaqiyun am sa'id, nakuwa ni mwema au mwovu. Ameandikiwa hayo yote, ameandikwa ukiwa tumboni mwa mama miezi minne na ukaishi ndani ya tumbo mpaka ukazaliwa. Leo unakumbuka uganga, leo unakumbuka kufanya shirki, unakumbuka kadha. Mche Allah, ayu mwanamke wa Kiislamu. Kwa nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, tujiepushe na jambo la ashirku billahi alazim, tusiguse aina yoyote ya shirki usiende kwa mganga usimwitishe mganga usimwamini mganga man ata arrafan atakayemwendea mtu anayepiga ramli au kuhani yeyote fasaddaqahu bima yaqul mtume akasema akamsadikisha kwa kile alichokisema akakwambia wewe fulani na fulani ndiye anayekuchezea na namna ya kujisaidia lete huku nikufanyie hivi ukimkubalia tu mtume anasema faqad kafara bima unzila ala muhammadin atakuwa amekufuru yote yaliyoteremka kwa Muhammad amekuwa kafiri ukikubali tu umekuwa kafiri kono jitoe katika Uislamu kwa sababu ya uwizi wa watu na anatafuta kuku kwa sababu ashakuona wewe umeingia umeshajichanganya umeshajitakiri kwamba yeye anagawa riziki inabidi akunyofoe pia riziki ulionayo atafute kuku nani ambaye kwenda kwa mganga akamwambia niletee kilo ya dagaa nani ambaye kwenda kwa mganga akamwambia niletee kibakuli kidogo tu cha maharage nikitibie hamna ukienda kwa mganga anakuambia niletee kuku mjogoo tena atakudanganya mweupe ili uhangaike utafute lijogoo kubwa.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 jambo la tauhid mcheni Allah msiguse shirki msiende kwa washirikina msiamiliane na washirikina msiitakidi lolote kwa washirikina mwamini Allah atakutosha hapo ulipo fanya sababu zako za kisheria ambazo umeelekezwa na Mola wako Allah atakuhifadhia ndoa yako kwa sababu ya majukumu ya msingi unayotekeleza Allah atakuhifadhia watoto wako kwa sababu ya kusimamia sababu za kisheria Allah atakuhifadhia mali yako kwa sababu ya kuchukua asbabu za kisheria Allah atahifadhi afya yako kwa kuchukua sababu za kisheria na haya yote hayalazimu wewe uguse shirki bali watakaoikataa shirki kwa aina zake zote ndugu zangu shirki ni mbaya sana يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا ulaika hum sharrul bariya, hakika wale waliomkufuru Allah katika ahlul kitab na washirikina wote wamefanyaje? fi nari jahannam, watakuwa katika moto wa jahannam khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele, mushriku hatoki motoni. Wale waliokufa na madhambi ya aina yoyote duniani, anaweza akatoka katika moto huo kwa shafaa kwa msamaha wa Allah au kwa kuombewa na baadhi ya shafaa kama vile shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nyinginezo. Wapo watakaotoka motoni na aliyekufa hajafanya shirku billah, Allah subhanahu wa ta'ala anaahidi kutomwingiza motoni, na yule atakayeingia motoni Allah atamtoa kwa sababu ya ahadi yake lakini aliyekufa amefanya shirki hatoki katika moto wa Allah, khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele. Mwisho Allah akamalizia, ulaika hum sharrun bariya, hao ni viumbe wabaya wachafu. Mushrik hata kama kuvaa vizuri, anapendeza, ni mchafu. Mushrik haifai kula naye wala kunywa naye wala kuamiliana naye hata kama anafanya jambo la namna fulani leo ni zuri lakini ni baya jiepushe naye kaa mbali naye insha Allah ulaika hum sharrul bariya hao ni viumbe wabaya ni viumbe wachafu kwa kina mama simameni katika tauhidi kataeni shirki na yoyote atakayesimamia tauhidi Allah atamnusuru atakayemcha Allah Allah atatawalia mambo yake Allah anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja anayemcha Allah Allah atamjalia njia nyepesi atafaulu kwenye mambo yake katika nyingine Allah anasema waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu yeyote anayemtegemea Allah Allah anamtosha hautahitajia yeyote Allah pekee atakutosheleza yeyote atakemtegemea Allah, Allah namtosha. Kwani usitosheke na Allah subhanahu wa ta'ala? Tazama tarehe ya wema waliotangulia, tazama sira ya Maryam alayha salam, bi Maryam alayha salam, hali yake na maisha yake na uadui aliyofanyiwa na maadui Mayahudi na wengineo na uzushi aliozushiwa na kutengwa alivyotengwa lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamhifadhi bi Maryam katika hali zote na akamruzuku kumpata mtoto pasina msaidizi mpaka anatoka hali ya ujauzito wake ni mgumu hana wa kumsaidia Allah anamwambia wahuzi ilayki bijaz'in nakhl tusaqitu alayki rutuban jania, nenda utikishe tende la shina la mtende, zitakudondokea wewe tende nzuri safi, kula. Masha Allah, na ujauzito wake, hali ya kujifungua. Allah akamhifadhi katika hali hiyo, hana msaada kwa sababu Mayahudi wamemtenga Bi Maryam. Ilimdhuru nini? Ni mja wa Allah. Hawataji wanawake wema wa mwanzo isipokuwa yupo katika daraja za mwanzo alayhi salam hakuna aliyemdhuru pamoja na vitimbi vyote na fitna zote na uzushi waliomzushia baada ya kuja na yule mtoto nabi Isa alayhi salam naambia ma kana abuki mra'asawi wa ma kanat ummuki baghiya babako hakuwa ni mtu mwovu, mamako hakuwa mchafu, mtoto huyu umetoa wapi? Kadha. Allah kajalia yule mtoto mchanga aliyezaliwa anaongea difaan an hadhihi almar'a as saliha kwa ajili ya kumhamu huyu mwanamke mwema. Kitoto kichanga kinadiriki kutamka qala inni abdullah, akasema hakika mimi ni mja wa Allah atani alkitaba waja'alani nabiyya amenipa kitabu na amenifanya kuwa ni nabii waja'alani mubarakan aina ma kunt na amenifanya ni mwenye baraka popote nitakapokuwa وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا mpaka mwisho wa aya anatirika katika surati maryam mtoto aliyezaliwa Allah anamwezesha aongee kwa sababu huyu mama hana mtu mzima wa kumsemea hana mtetezi hana wakili Allah anajalia kitoto kilichozaliwa hiki ndo wakili mamangu huyu si mwovu mimi ni mja wa Allah Allah ameniumba Allah amenifanya kadha na ni nabii wa Allah mtoto mchanga anaongea unahofia nini unahofia nini pa kwenda kwa waganga kwa washirikina kutafuta msaada wa nini mche Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanawake na wahusia simamani katika tauhid ukiwa ndani ya tauhidi Allah atakuhifadhi katika hali zote min kaidi a'daik kutokana vitimbi vya maadui zako aina yoyote simama sawa mche Allah mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na anayekufa aliyekuwa ni muwahida anampekesha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amekufa katika kheri zote akiwa ni mwanamke wa Kiislamu au hata akiwa mwanamume kwa sababu jambo hili awe ni mwanamke kadhalika awe ni mwanamme man amila salihan min dhakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba atakayetenda mema mwanamme au mwanamke aliyekuwa ni mu'min tutampa maisha yaliyokuwa mazuri maisha ya saada alabadia, maisha yaliyokuwa mazuri kadhalika al-ajila wal-ajila ya haraka na baadaye narudia kina mama wa Kiislamu, narudia kina dada wa Kiislamu, tafadhalini msiguse shirki, tafadhalini jiepusheni na shirki, tafadhalini mwabuduni Allah, mwabuduni Allah waabudu llaha wala tushriku bihi shaia, mwabuduni Allah na wala msimshirikishe na chochote Allah. Huo ndio wasia wangu. Atakayekufa aliyekuwa ni mtu wa tauhidi hata kama ana mapungufu katika baadhi ya matendo au amegusa baadhi ya madhambi, amekufa katika kheri na ana nafasi ya kuombewa dua, mushrika haombewi dua. Usijisumbue mtu aliyekufa, unamwambia Allah, rabbi ighfirli waliwalidayya au rabbi li au rabbi ighfir fulana wa kadha wa kadha hakuna tunapoteza muda wako. Mtu aliyekufa anafanya shirki hasamehewi na Allah, hasamehewi. Kwa hiyo tujiepushe na jambo la shirki, na mtu anaweza kuwa na swali anafunga, tabwani ya kwamba jambo la tauhid limeamrishwa kabla ya swala, kabla ya funga, hata kabla ya hijab. Hijabu ya kisheria imekuja baadaye. Watu waliamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إيه إن واتم عبدوني الله ونوتون نتاجا وكتزاما تريدكم القرآن كوانزي أمانزو بك مريشو أمري أكوانزا إن كوانزي توحيد kwa kabla ya swala tauhidi kabla ya funga tauhidi قبل يا زكاة التوحيد التوحيد أولا يا دعاة المسلمين توحيد ما نمتم صلى الله عليه وآله وسلم الكواكي بيتا مسكونا والإنجانية واتو قبل يا لولوتا نوانبيا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا سمين لا إله إلا الله فولوا سمين لا إله إلا الله انت فتك la ilaha illa الله kalimatu ikhlas kalimatu tauhid yapo mengi ya kukumbushia kwa kina mama na mengine mmekumbushwa mengi mimi naomba ukumbusho wangu na wasia wangu na nasaha zangu zijikite kwenye jambo la tauhid na kukataza shirki kwa aina zake zote kwa sababu atakayeweza tauhid amefaulu atakayeishi katika tauhid amefaulu atakayejiepusha na jambo la tauhidi akateleza kwenye tauhidi hata ajipendekeze kwa Allah kwa mambo gani Allah wala yarda liibadihi alkufr Allah anasema haridhi kwa waja wake kugusa ukafiri haridhi ukafiri kwa hata ujipendekeze vipi mbele ya Allah maadamu umegusa ukafiri au shirku billah hayatokusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa tumcha Allah subhanahu wa ta'ala tumwabudu Allah na tujiepushe na shirki na sisi si tu wanawake wawe na nguvu wanawake wawe na uwezo wanawake wawe na nafasi ya ushawishi wa wanawake wengine katika jambo hili la tauhid na kukataza shirki wawe na nafasi hiyo waambieni dada zenu kina mama wana dada zao kina mama wana mama zao pia waliowazaa hata kama yuko mbali umeolewa sehemu nyingine una mama yako mzazi una bibi yako una shangazi yako una rafiki yako mwanamke mwenzio, hakikisha jambo la tauhid tauhid. Mwambia ukigusa shirki, wewe si Muislamu, hautakiwi kuswaliwa ukifa, na wakikuswalia hawajui, hazikusaidii swala zao. Hautakiwi kuzikwa makaburi ya Waislamu, hautakiwi kufungwa sanda. Shaona kwamba jambo ni baya hautakiwi kurithiwa hautakiwi kurithi ukifa ni mushrik akifa mtu ni mushrika mushrika mwanamke haruhusiwi kurithi hana mirathi akifa mwanamke anafanya shiriki watoto wake hawaruhusiwi kumrithi kwa sababu hakuna mirathi baina ya dini mbili muislamu hamrithi asiyekuwa muislamu haruhusiwi kumrithi kwa watoto wako hawachukui mirathi yako hawatakiwi kurithi kwa sababu ni mali ya mtu ambaye ni kafiri. Kwa nini watese watoto wako waache mirathi? Kwa nini usiwe Muislamu kafa ndani ya Uislamu? Kwa nini usisimamie la ilaha illallah mpaka mwisho wa maisha yako? Kwa semeni la ilaha illallah na ichini katika maisha ya la ilaha illallah. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, neno la kwanza kulitangaza ni la ilaha illallah, na neno la mwisho kulitangaza ni la ilaha illa Allah. Mama Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maradhi yake ya mwisho amelala kwenye mapaja yake akiwa katika hali ngumu ile ya kuelekea kukata roho. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiongea baadhi ya maneno miongoni mwa maneno hayo alikuwa akisema laana llahu lyahuda wannasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida, Allah walaani mayahudi na manaswara waliyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti, ni sehemu ya kuabudu. Mama Aisha anasema Mtume sallam alipolala pale, mara anapoteza fahamu, kisha zinarudi kwa sababu alikuwa katika maradhi yake ya mwisho anaenda kufa mtume sallallahu alaihi wasallam akirudi katika hali ya kawaida anasema laana Allahu alyahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida Allah walaani mayahudi na manasara waliyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni sehemu ya kuabudu mpaka anaondoka duniani mtume sallallahu anaongea maneno hayo kwa hiyo ikiwa anaongea jambo la tauhid na anawaombea laana washirikina, ndo neno lake la mwisho, ni dalili ya kwamba jambo hili ni kubwa, si jambo dogo. Tusiabudu makaburi, tusiende makaburini kuomba tusipeleke vichinjwa makaburini, tusipeleke visosi. Wengine wanaweka visosi, wanaweka kahawa juu ya makaburi, wengine wanaweka ngata juu ya makaburi, wengine wanaweka chupa za soda juu ya makaburi, wakitakidi labda atakunywa yule aliyeko mle. Ikiwa kuna itikadi zinaambatanishwa na vitu hivi, ni vitu ambavyo vifai mbele ya Allah. Tusifanye hayo yote. Kadhalika tusiwaite waliokufa, huo wote ni kumshirikisha Allah. Kadhalika tusiende kwa waganga, kadhalika tusijifunge hirizi tusiamini katika matunguli tusiwachinjie mizimu inapopanda katika baadhi ya maeneo huku kwetu inaitwa mchweke labda imepanda mzee anataka achinjiwe ng'ombe msikubali nishiriku billahi ni jini tatamathalu biabiki wa fulana wa fulani jini ni shaitani linaweza likajifananisha kama vile ni sauti ya baba anaongea limempanda mtu nichinjie mbuzi kuku mnatetemeka mzee anataka kuku si mzee mzee kashafariki ni jini ni shaitani mkichinja umekufuru hata ungechinja nzi au kuku mdogo tu na aliyechinja ng'ombe nyote sawa sawa umekufuru yaani lile jini ile nchweke ikasema hivi nichinjie nzi ukamchinja kwa ajili ya kumtii yule jini, umemkufuru Allah. Na mwingine akachinja ng'ombe, nyote ni sawa sawa. Kwa hiyo anayefanya hivyo na anayaabudu masanamu na anayeabudu mawe, anayeabudu majini, anayeabudu mizimu, wote hao ni kufuru ya aina moja. Alkufru millatuhu wahida, ukafiri wote mila yake ni moja na kuhusieni kina mama chonde chonde allah allah enyi kina mama kataeni shirki allah allah enyi mama wa kiislamu kaeni mbali na ushirikina enyi kina mama wa kiislamu kaeni mbali pia na washirikina msikubali kwenda kwa waganga kwa namna yoyote mkawalisha waume zenu vitu ambavyo haviliki uchafu eti mwekee kwenye chai mdhuru maskini mtia maradhi ya bure nao mwenye unajidhuru havisaidii mambo ya uchawi ambao kuna sarfu walatf iwe ni uchawi kwa ajili ya kufarikisha mtu anamwona fulani na fulani wako karibu wanapendana akaenda akafanya uchawi ili awaachanishe ni kweli watu wanafanya hiyo ni shirku billahi ni kufrun billahi ladhimu ni kufru billahi kadhalika alati iwe ni uchawi wa kuvuta anamfanyia uchawi ampende yeye au ampende fulani anamfanyia uchawi amuunganishe na fulani vyovyote vile yote hiyo ni kufru billahi ladhim msikubali kugusa matendo hayo ni machafu kuliko wizi ni machafu kuliko kunywa pombe ni machafu mambo hayo kuliko zinaa ni machafu mambo hayo kuliko kuua ni machafu mambo hayo kuliko aliyevunja nyumba ya mtu akachukua mali zote haya mambo ya ashirku billahi kugusa shirki ni mambo machafu maovu jamii yetu leo imebadilika imebadilika ni machafu hata kula nguruwe bora muislamu akamchinja nguruwe akamla kuliko anaenda kwa mganga akafunga hili akafanya shiriki si halali kula nguruwe ni haramu lakini hili ni baya zaidi ya yale hiyo dhambi adham mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwauliza masahaba wake je mnajua dhambi kubwa kuliko zote hiyo dhambi adham dhambi kubwa kuliko zote ni nini alishraku billah kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala dhambi kubwa kuliko madhambi yote dhambi ya kumshirikisha Allah haifanani wala haikurubiani na dhambi nyingine. Kwa mtu atakula nguruwe, atakunywa pombe, ataenda baa, atafanya hayo yote. Wewe unayefanya shirki umetangulia kwa dhambi kubwa kuliko haya yote. Kwa tumcha Allah subhanahu wa ta'ala na mambo ya shirku billahi alazim, Allah subhanahu wa ta'ala hugeuza vitimbi wakati mwingine mtu anaweza akachezea majini akachezea mashayatini Allah akamgeuzia yakamdhuru yeye akawa mtumwa wa majini na mashayatini yakamlisha yanachokitaka yenyewe yakamlaza yanakotaka yenyewe yakamtoa kwenye ndoa kwa sababu yanataka hilo yakampelekesha kwa namna yanavyotaka majini mashayatini jiepusheni na ushirikina jiepusheni na ushirikina kwa kina mama na kuhusiani kadhalika nahusia nafsi yangu juu ya jambo la kujiepusha na shirki yapo mengi ambayo mmenasihiwa na mnanasihiwa na mnaambiwa kila siku ndani ya darsa mimi nimeona hili lau mkilishika mkalisimamia hasa ikawa ni kheri kwangu mimi na ninyi tukikutana mbele ya allah mkiwa mmelifanyia kazi hili jambo la kumcha allah jambo la kumwabudu Allah na kujiepusha na shirki kwa aina zake zote. Kona kuhusieni kadhalika na nafsi yangu, msiwe na ukaribu na watu wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, jitengene watu hao, na vile vinavyochinjwa kwa ajili ya shirki ni haramu, msiviguse. Akichinjwa mbuzi kwa ajili ya shirki usiguse, kadhalika ng'ombe au kuku na mfano wake usiguse wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar msiegemee msimili msitegemee wale ambao wamefanya dhulma miongoni mwa dhulma ni ashirku billahi alazim Luqman akumusia mwanamume ya bunayya la tushrik billah inna shirka la adhim e mwanangu usimshirikishe Allah hakika shiriki ni dhulma kubwa ni dhulma kubwa kwa kuhusieni كذلك نفسي نفسي يعني تمشى الله تمعبد الله تستغوث الشرك sasa wewe unafanya قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ما داموا كهاي تبيا نواتي لولو لو أتشرك Kwa ikiwa ulikuwa hujui jambo la shirki na uzito wake na ukubwa wake, basi kuanzia leo usiguse shirki. Kadhalika, kama rafiki yako anafanya shirki, kuanzia leo mpe nasaha na hataki, mkimbie. Ukimridhia unashirikiana naye katika dhambi, kwa sababu Allah amekataa. Haiwezekani anayempenda Allah na mtume wake aungane na wanaompiga vita Allah, haiwezekani. Kwa hiyo ukiamiliana naye zaidi, na wewe unashea naye dhambi, unapata dhambi ya kuamiliana washirikina kwa sampuli hiyo. Kadhalika kwenye mukatwa, kama naye kwa kiasi cha kutosha, yeyote anayegusa shirki, na haya hayatokuwa mpaka uwe na imani ya sawa, moyo wako utulizane, fanya sababu zako, alhamdulillah Allah amekupa njia za kupata riziki, hizo zinatosha. Kadhalika kupitia kwa mmeo unapata riziki, alhamdulillah, ridhika na kile ambacho Allah amekugawia. Allah atakupa ziada, atakuwekea baraka, atakupa kheri nyingi, na wala usihangaishe nafsi yako kwenye kumuasi Allah kwa dhambi kubwa ya shiriki. Kwa hiyo ridhisha moyo wako, mwanamke, usiwe na papara, usiwe na mawazo, usiwe na kadhaa kwamba kuna vitu vya kukusaidia vingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezekani. Kwa hiyo yako mengi juu ya mlango huu, lakini nakuhusieni kadhalika, naihusia nafsi yangu tumwabudu Allah na tujiepushe na shirki kwa aina zote, na haya yote tutayapata tukilazimiana na durusi. Tusome, tusikilize darsa, tuulize maswali sehemu ambako hujui, tufuatilie miongozo tunayopewa na walimu.